Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Nikohlanishga bo'lmaydigan ayollar. 1184-savol. Nikohlanishga bo'lmaydigan ayollar qanday ayollar? Javob. Nikohlanishga bo'lmaydigan ayollar ikki qismga bo'linadi. Ularning biri мәңгүлек nikolanishga bo'lmaydigan ayollar, yana biri ma'lum vaqtgacha nikolanishga bo'lmaydigan ayollar. Мәңгүлек nikolanishga bo'lmaydigan ayollar. 1185-ci sual. Мәңгүлек nikolanishga bo'lmaydigan ayollar qaysilar? Javob. Мәңгүлек nikolanishga bo'lmaydigan ayollar tövəndikidək 3 qismga bölünür. 1. Nasab sababi bilan nikolanishga bo'lmaydigan, 2. Emildaşlıq sababi bilan nikolanishga bo'lmaydigan ayollar. Üçüncü, qudubaclıq səbəbi bilən nikalanışqı bulmayılğan ayallar. Nəsəb səbəbi bilən nikalanışqı bulmayılğan ayallar. 1186-cı sual. Nəsəb səbəbi bilən nikalanışqı bulmayılğan ayallar qandaq ayallar? Cavab. Nəsəb səbəbi bilən nikalanışqı bulmayılğan ayallar tövəndikcə. 1. Öyləngoçinin anısı. Bu ibarə öyləngoçinin anıları və çoğ anılarının həmmisini öz içigə aladı. 2. Öyləngoçinin qızları. bu ibora o'ylanguchining o'z qizlari o'g'il qizlarining qizlari va uning navri chavri qizlarining hammasini o'z ichiga oladi uchinchi o'ylanguvchining hamshiralari bu ibora o'ylanguvchining bir ota bir onadan bo'lgan yoki ona tarafdan yoki ota tarafdan bo'lgan och singillarining hammasini o'z ichiga oladi to'rtinchi o'ylanguvchilarning onasining hamshiralari bu ibora o'ylanguvchining onasining ayol qarindoshlari va ota yoki ona tarafdan bo'lgan ajdodlarining ayol qarindoshlarining hammasini o'z ichiga oladi beshinchi o'ylanguvchining homilari bu ibora o'ylanguvchining onasining ayol qarindoshlari va ota yoki ona tarafdan bo'lgan ajdodlarining ayol qarindoshlarining hammasini o'z ichiga oladi oltinchi o'ylanguvchining aka ufkalarining qizlari bu ibora o'ylanguvchining bir ota bir onadan bo'lgan yoki ota tarafdan yoki ona tarafdan bo'lgan aka ufkalarining qizlarining hammasini o'z ichiga oladi yettinchi o'ylanguvchining hamshirlarining qizlari bu ibora o'ylanguvchining bir ona bir otadan bo'lgan yoki ota yoki ona tarafdan bo'lgan hamshirlarining qizlarining hammasini o'z ichiga oladi alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi sizlarga onalaringlarni qizlaringlarni hamshiringlarni otanglarning hamshirlarini onanglarning hamshirlarini qarindoshlaringlarning qizlarini hamshiranglarning qizlarini ilish harom qilindi sura 23 yigirma oyat ئېمىلداشلىق سەۋەبى بىلەن نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان ayollar. 1187 savol ئېمىلداشلىق سەۋەبى بىلەن نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان ayollar قانداق ayollar? javob Yuqorqa nasab sababi bilan nikohlanishga bo'lmaydigan 7 xil ayoldan boshqa emildoshlik sababi bilanmi ba'zi ayollar bilan nikohlanishga bo'lmaydi chunki qandoqli bola bir ayolni emgandan keyin bu ayol emguvchining sut onasi uning barliq farzandlari emguvchining sut qarindoshlari bo'lib qoladi Әмгөчінің йоқырқы сүт қайрындашларының бірәсі білән никалынышы, xuddi nasabdiki o'z qarindoshlarining birasi bilan nikohlanganligi o'xshash haromdir shunga ular bilan nikohlanishdan cheklanadi alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi sizlarga sut onalaringlar va imildosh qarindoshinglarni elish harom qilindi sura nisa yigirma uchinchi oyat payg'ambar alayhissalom imildosh sabablik nikohlanishi harom bo'lganlar nasab sabablik nikohlanishi harom bo'lganlarga o'xshashdir degan imom muslim rivoyat emildosh bo'lishning shartlari ming yuz sakson sakkizinchi savol emildosh bo'lishning shartlari qaysilar javob emildoshlikning amalga eshish masalasi emish kayfiyati emish miqdori va emish vaqti qatorliq tuvandagi masalalarni o'z ichiga oladi sutni emish kayfiyati buvoqning sutni emish kayfiyati ya'ni buvoqning og'ziga sut qaysi yo'l bilan kirgan bo'lishi masalasida imom ibn hazm imom lays ibn said qatorliq ulamolarning bolaning sutni emguvchining emchakdan emgan bo'lishi shart deydigan rayi eng o'rinliq va to'g'ri ko'rinadi buningga binoan bolaning emguvchining emchigidan emas seg'ib qo'ygan qachidan yoki uni emiyotgan buvoqning og'zidan ichib olgan sut bilan emildashlik bo'lmaydi shuningdek ayol sutini tomoqqa yoki suvga yoki nonga va yoki qandoqli bir narsaga aralashtirib uni biror buvoqqa yegizgan bo'lsimi uning bilan emildoshlik bo'lmaydi emildoshlik amalga eshishi uchun sutni emitguchining amchigidan bevosita amgan bo'lishi shart emish miqdori shofi anbali mazhablari ibn hazm davud zoir qatorliq o'limalar amguchi buvoq emitguchi ayolning sut bolasiga aylanishi uchun besh qitim to'yib amgan bo'lishi shart deb qaraydi hozirgi zamon o'limalaridan mutlaq ko'p sonlig'i bu qarashni kuchlantirdi bu masala oysha roziyallohu anhaning emildashlik besh qitim to'yib emish bilan bo'ladi degan hadis bilan belgilangan imom muslim rivoyati hatto imom muslim oyishadan rivoyat qilgan bu hadisning asli qur'on ekanligini ondin uning tilovati amaldan qilib hukmi qolganligini payg'ambar alayhissalom vafot bo'lganga qadar ahvol shundoq davom qilganligini bayon qilgan chunki amguvchi bola emitguvchi ayolning bolasiga bu ayolning bolalari amguvchi bolaning sut qarindoshlariga aylanishi uchun emgen bu sutning uning jismiga rasmiy tarqalib uning o'sishiga ta'siri bo'lishi shart agar undoq bo'lmaganda bir yoki ikki yutum sut yeyish narsani o'zgartolmaydi oysha roziyallohu anha payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilib mundoq degan bir yoki ikki qitim emish bilan emildoshlik bo'lmaydi imom muslim rivoyat emishning vaqti emildashlik amalga eshishi uchun emguvchining sutni amchakdan ayirishdan burun emgan bo'lishi shart o'limalar buning vaqtini ikki yil deb bekitgan onalar balalarni emitish muddatida to'liq emitmoqchi bo'lsa ikki yil emitishi lozim degan oyatga asosan onalarning balalarni emitishning eng ko'p miqdori ikki yildir sura 233. ikki oyat jabir roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning bola emchakdan ayrilgandan keyin emgan sut bilan emildoshlik bo'lmaydi deganligini rivoyat qilgan abu davud tiyolisi rivoyati payg'ambar alayhissalom yana imildoshliq emchakdan ayrilishdan burun uchay to'lg'icha emish bilan bo'ludi degan termizi rivoyat imildashlikning doirasi amguchining o'zi va bolalaridan boshqa uning qarindoshlari va urug' tuqqanlarining bu imildashlik bilan munosabati bo'lmaydi masalan birov buvoq vaqtida amchakdan ayrilishdan burun bir ayolning sutini oz deganda besh qaytim to'yg'icha emgan bo'lsa bu kishi shu ayolning sut bolasi yoki bu ayolning bolalari bu kishining sut qayrindishiga aylanib qoladi natijada bu kishi u ayolga yoki uning bolalariga va navrlarga mangulik o'yinlanmaydi amguchining er yoki ayol bo'lishida farq yo'q ammo u kishining o'z qarindoshlari uning emildashlik tarafdan bo'lgan sut qarindoshlari bilan o'zaro nikoh olina oladi chunki emildoshlik sutini emgan kishi va uning farzandlari bilanla cheklanadi shuningdek emitguvchi ayol bilan emguvchining onasi buvisi tog'ilari va boshqa tuqqanlarining emildoshlik tarafdan munosabati yo'qdir ya'ni ular bu ayolga nikohlana oladi doktor yusuf al qardaviy hozirgi zamon fatvolari nomli asrida mundoq deb yozgan jimi islom ummati emguvchi mayli ar bo'lsin mayli ayol bo'lsin emitguvchi ayolning ustini belgilangan ayolning amchikidan emgan bo'lishi emcekten ayrılıştın burun emgen bolışı ve az digende beş ketim toygucu emgen boluş katarlık şerti, miqdori, kayfiyati bo'yicha emgandan keyin emguvchining emitguvchi ayolning sut bolasiga, emitguvchi ayolning emguvchining sut onasiga aylanadiganligiga emgüçünün imitgüçü ayalının nikahıga məngü alamaydıqalıqıga, nikahlınışının haramlıqı аял ayal bilen балалары balaları ve emgüçü bilen imitgüçünün balaları oturusunda davam kıldıqalıqıga itibaqlaşqan. Xudubaclıq səbəbi bilen öylenişki bombaydıqan ayalla. 1189-cı sual, xudubaclıq səbəbi bilen öylenişki bombaydıqan ayalla qandaq ayalla? Cevap. Ula tövəndiki 4 xil ayalını öz içiqaladı. 1. o'ylanguvchining otasining qo'yib bergan ayollari va bovilarining qo'yib bergan ayollari bu haqda alloh taolo mundoq deydi otalaringlar olgan ayollarni olmanglar sura 22 yigirma ikkinchi oyat ya'ni birovning ma'lum bir ayolga nikohlanishi bilan bu ayol uning o'g'illariga va butun farzandlarining o'g'illariga harom bo'lib ketadi ulardan hech biri bu ayolni nikohiga ololmaydi ikkinchi o'ylanguvchining o'g'illarining qo'yib bergan ayollari bu haqda alloh taolo mundoq deydi Балаларыңларның аялларыны елішіңлар сіләге арам қылынды. Сүрі Ниса 22 ayet. Яни бірауның мәлім бір аялға никаханлышы білән, bu ayal оның дадысыға вә бүтін боғылырға арам болуды. Оланың ешбірі bu ayal білән nikahlanmaydı. 3. Өйленгөчінің қолыдекі аялының анысы вә о аялының чоң анылыры Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Qiyin ananlarni elishinglar sizlarga harom qilindi. Sura Nisa 23-oyat. ya'ni birovning ma'lum bir ayolning nikohlanishi bilan u ayolning onasi va cho'ng onalari u kishiga aram bo'ladi to'rtinchi o'ylanguvchining ayolining boshqa ardim bo'lgan qizlari alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi sizlarga sizlar bir yerda bo'lgan ayollaringlarning boshqa ardim bo'lgan qizlarini elish harom qilindi agar sizlar ularning onalari bilan bir to'shakda bo'lmagan bo'lsanglar bu chog'da ularni olsanglar hech gunoh yo'q sura nisa yigirma uchinchi oyat ya'ni ma'lum bir ayolga nikohlanib uningga jinsiy tarafdan yaqinchilik qilgan kishi uchun o ayolning qizlari va butun navralari harom bo'ladi agar u kishi bu ayolga nikohlangandan keyin uningga yaqinchilik qilmagan bo'lsa ya'ni yaqinchilik qilmasdan ayrilib ketgan bo'lsa bu chog'da o ayolning qizlari o kishiga haloldir ma'lum vaqtgacha nikohlanishga bo'lmaydigan ayollar 1190 bir yuz to'qsoninchi savol ma'lum vaqtgacha nikohlanishga bo'lmaydigan ayollar qandaq ayollar javob Мәлім вақытқычылық никахланышқа болмайдыған аялла үш қысым болады. Бірінші, өйләнгөчінің қолыдекі аялының әмшерлері вә о аялының аты тәрәптен, яки аны тәрәптен болған тағы ачылыры. Аллах тала бұл ақты мұндақтайды. Сіләге ішкі әмшеріні бірлі вақытта никахыңлады сақлышыңла арам қалынды. Сүрі Ниса 23. аят. Пайғамбар алейхиссалам мұндақтайды. Ayal өзінің тағы ачылары білен никахты бірлішенмейді. Сүрі Ниса 23. аят. ya'ni birov ayolidan ajrashmay turib u ayolning hamshiralari bilan yoki tog'i oychilari bilan nikohlanmaydi balki ayoldan ajrashgandan keyin yuqoridagilar bilan nikohlanaoladi ikkinchi boshqasining iddatida bo'lgan ayollar boshqa bir erning iddatidan chiqib bo'lolmagan ayol shu erning zimmasida bo'lib hisoblanadi bu vajidan qaysi bir sabab bilan ajrashgan yoki o'lib ketgan erining iddati ichidagi ayollar bilan ularning shu iddati to'shmag'icha nikohlanishga bo'lmaydi ularning iddati to'shgandan keyin ular bilan nikohlanishga bo'ladi bu haqda alloh taolo mundoq deydi iddati to'shmagan ayollarga ularni oladiganliklarini puritib o'tsanglar yoki buni dillaringlarda yoshirin tutsanglar sizlarga hech gunoh bo'lmaydi ularga eg'iz ochadiganliklaringlar allohga ma'lumdir lekin ular bilan yoshirin va'dalashib qo'ymanglar faqat oshkora aytilsa hijil bo'lmaydigan muvofiq so'zni qilsanglar bo'ladi iddati to'shmag'icha ularni nikohinglarga ilishga bal bog'lamanglar bilinglarki Allah dilinglardikini bilib turadi so'ri baqar 235. yuz o'ttiz beshinchi oyat uchinchi haj yoki umrga ehrom bog'lagan ayollar ya'ni ikram muddati ichidagi ayollar bilan nikohlanishga bo'lmaydi bulmaydı. muddati tugab ular ula chiqqandan keyin ular bilan bilen bo'ladi nikoh va Nikah ve onun so'z soldirish va nishonlanish ming yuz to'qson birinchi savol so'z soldirish degan nima javob Söz saldırış yigit tarafning kız tarafına ulardan o'g'liga kızını so'rab elçi evetişi demektir. bu uyg'ur xalqining milliy va diniy shonliq an'analarining biridir Söz saldırış yigit tarafdan qiz tarafga bo'lganidek ba'zi hollarda kız tarafdan yigit tarafga bolud. bu bazı ansız kişilerin tushunganidek ayb saniladigan ish emas ming yuz to'qson ikkinchi savol nishonlanish degan nima javob nishonlanish choy ichirib qo'yish yoki barikallik qilish bu qiz tarafının yigit tarafning talabini qabul qilganligi yoki to'yning tayyorligi bitgandan keyin ikki tarafning o'g'il qizlarini bir biriga o'ylab qo'yishga rozi bo'lganligining ifodasi demakdir chunki bu vaqtda yigit bilan qiz turmush qurish uchun nishonini bir biriga qaratgan bo'ladi gul qo'yish nomi bilan yigit tarafning qiz tarafga sovg'a salom taqdim qilishimi ularning bir biriga nishonlanganligining amaliy ifodasidir choy ishkizib bo'lgandan keyin ikkinchi bir shaxsning o qizga xaridor bo'lishi va to'y taklifini qo'yishi qat'iy haromdir nishonliq davri intayin mo'yin bir davr bo'lib baxtli yoki mangulik oila qurishni maqsad qilgan yigit qiz uchun bir birini tonish bir birining diyonatini axloqini va bilishki tegishlik bo'lgan taraflarini yaxshi egilash davridir biroq bu ikkisining nikoh o'qilishidan burun bir joyda yolg'iz uchrashishi dinimizga va milliy an'anamizga xilofdir nurg'ulg'an go'zal qizlarning sinashtir shivori ostida o'zlarining kelajaklarini nobud qilib pushaymondin barmoqlarini tishlab qolganligi yigitlarning she'rin so'zlariga ishinib ketib o'zlarining hayotini dabsanda qilganligining ustiga ota onasiga nomus va sharmandalik ilib kelganligi va boshqamu echinishli ahvollar bizning o'z dinimizning qoida yo'sillariga milliy an'anamizning axloq dasturiga xiloflik qilganligimizdan kelib chiqmoqda nikohni e'lon qilish 1193 savol. Nikohni e'lon qilish zarurmi? Javob. Nikohni al jamoatga e'lon qilib bildirish islom dini tashabbus qilgan yaxshi ishlarning biri. Payg'ambar alayhissalom nikohni e'lon qilinglar deb ko'rsatgan. Imom Ahmad rivoyat. Qonunli halol nikohni e'lon qilish orqali har xil so'z cho'chaklar va fitna ig'volardan saqlangan bo'lgandek, jamiyatda uni zina, harom ishlardan farqlantirgil bo'ladi. chunki zina haram ishlar odatda yoshirin qilinadi ammo nikoh hamisha oshkora elip beriladi qisqasi nikohni e'lon qilish nikohi e'lon qilinmagan erkotunun arkasının orqasidan so'z cho'chak tarqilish orqali ularning abroyunu tushirmoqchi bo'lganlarga fursat bermaslik için yaxshi ammo nikohni masjidlarda qilish tashabbus qilingan yaxshi ishdir iştir. 1994. sual, toydu savol to'yda ve etish va olamda? Cevap. javob to'y to'kin va boshqa har qanday bir xushalliq kunlarda adab axloq doirasidan chiqib ketmagan holda mazmuni pokiz esil naqshlarni etish muzika asboblarini chelish joizdir payg'ambar alayhissalom bundoq qilishdan to'smagan ammo kishilarni yomon havaslarga undaydigan axloqi ziyonliq mazmundagi naqshlarni etish joiz emas shuningdek ayollarning faqat ayol jinslariga usul o'ynab berishi durust ammo ayollarning ar jinslari bor joylarda usul o'ynashi haromdir qat'iy durust emas 1195 sual. To'yda qizlarning to'y kiyişi kiyishi mu? Cevap. To'y ko'ylagi kiyiş əsildi xristianlardan kegen adet bolub, ko'plagan milletlerde kentar kalgan bo'lsa-mu, O biz uyğurlarının ne dini, ne milli adetlerimizden emez. Her bir millatning qadr-qimmati boshqalarning odatlarini do'rishi bilan emas, balki o'zining urf-odatlarini va milliy ham diniy an'analarini chin muhofazat qilib saqlashi bilen bo'ladi. biz uyg'urlarda qizlarning to'y kunlarida kiyadigan esil ko'rkam va chiroyli ko'ylaklari bor biz qizlarimizga o'zimizning shu milliy kiyim kechaklarini kiydirishimiz lozim bu bizning milliy va diniy burchimizdir boshqa millatdan qabul qilishga bizning hojatimiz yo'q chunki o'zimizningki boshqalarnikidan albatta esil va afzaldir payg'ambar alayhissalom musulmonlarni boshqa millatlarni do'rashdan to'sib kimki o'zini biror qavmga o'xshatib oladigan u qavmning qatoridan bo'lib ketadi degan ibn habban abu davud rivoyat ming yuz to'qson oltinchi savol vaqtliq nikohlanishga bo'lamdi javob vaqtliq nikohlanish er ayol ikkisining ma'lum vaqtqichilik er xotin bo'lib o'tishga kelishishi natijasida nikohlanishi demakdir nikohlanishda vaqtni aniq so'zlamasimi ko'nglida vaqtliq nikohlanishni maqsad qilib o'ylangan kishining nikohimi mayli u er bo'lsin yoki ayol bo'lsin vaqtliq nikoh sanaladi chunki amallar niyatlarga bog'liqdir vaqtliq nikohlanish ko'pincha qarish tarafni aldash bilan amalga oshadi ikki taraf vaqtliq nikohlanishga shundoq putishgan taqdirdami bundaq nikah durust bo'lmaydi chunki vaqtliq nikohlanish zina qilganliqdir nikohda mangulikni niyat qilish shart bo'lib mangulik er xotin bo'lish niyat qilinmagan nikah bog'lanmaydi ammo mangulik nikohni niyat qilgan bo'lsimi keyin turmush normal holda davom qilmaganlik sababdan ayrilib ketsimi u kishining burun qilgan mangulik birga o'tishdan iborat bo'lgan yaxshi niyatiga ziyni yo'q islom dinining boshlanish davrlarida mujohidlar g'azotlarda vaqtliq nikohlanish ishini ilib borgan chunki bu masala islom dinining avvalgi vaqtlarida bir mazgil yo'lga qo'yilib keyincha haybar g'ozitida payg'ambar alayhissalomning keskin jakorlashi bilan aram qilingan payg'ambar alayhissalom mundoq degan ey xaloyiq man sizlarga ayollardan vaqtliq nikohlanish bilan foydalanishni zaruriyat sababli vaqtliq yo'lga qo'ygan edim ogoh ki alloh uni ta qiyomatgacha harom qildi ibn moja rivoyat ma'lumki vaqtliq nikohlanish kishilarning baxt saodatini dafsanda qilganlik va ularning hayotini nobud qilganlikdir chunki vaqtliq nikohlanish naslni zoya qiladi ar ayol bir birini jinsiy havas uchunla kira bo'ladi bu ish xususan ayollarni haqoratlaganligi hisoblanadi bundoq bir ishning islom dinida harom qilinishi aqlningmi talabidir nikoh va uning shartlari 1197 savol nikoh degan nima javob Nika er bilan ayolning bir-biridan o'rtaq manfaatlanish maqsadida baxtli bir oilani qurib chiqish uchun ikkisining o'ttirisidagi er ayollik munosabatining bog'linishidir. 1198-savol. Nikohning shartlari qaysilar? Javob. Nikohning islom nazarida qonunli holda durust bog'linishining shartlari tuvandikilar. 1. Er ayol ikkilisining roziligi. Nikohning durust bog'linishi uchun nikohlanmoqchi bo'lgan er bilan ayol ikkisining rig'bati va ularning roziligi shartdir. mayli ar bo'lsin mayli ayol bo'lsin hech kimni o'zi xohlamagan birisi bilan nikohlanishga zo'rlashga bo'lmaydi insonlar turmush qurish uchun o'zlariga jo'r tanlashda mutlaq erkindir payg'ambar alayhissalom bu vaqtda cho'kan o'zining nikoh ishlariga ega bo'lishda ota onasidan haqliqdir qizning royi so'riludi uning sukut qilg'ini ma'qul ko'rganligidir deb ko'rsatgan muslim rivoyat ikkinchi guvohchilarning hozir bo'lishi nikohning durust bog'lanishi uchun nikoh o'qilgan o'rinda adolatiga rostchilliqiga ishoniladigan ikki musulmon er guvohchining hozir bo'lishi shartdir ikki er guvohchi to'liq tepilmagan sharoitda bir er ikki ayol birlikda guvohlikqa hozir bo'lishi lozim chunki bu turlik muomalalarda ikki ayol guvohchi bir er guvohchining o'rnida turadi guvohchilar hozir bo'lmagan nikoh nikoh bo'lmaydi bu haqda alloh taolo mundoq deydi sizlar erlaringlardan ikki kishini guvohlikqa taklif qilinglar agar ishga ar er tepilmasa sizlar adolatiga diyonatiga rozi bo'ladigan kishilardan bir ar er ikki ayolni guvohlikqa taklif qilinglar sura baqar ikki yuz sakson ikkinchi oyat uchinchi shofiy hanbali va maliki mazhablarida nikohlanmoqchi bo'lgan qizning shundoqla cho'kanning egalarining ma'qulligini elish nikohning shartlaridan sanaladi ular payg'ambar alayhissalomning qizning egalari muvofiq kelmagan nikoh bog'lanmaydi degan hadisni dalil qilgan ammo hanafiy mazhabida qiz o'zining turmush ishini o'zi qaror qilolig'idek yoshda bo'lib o'ziga munosib biriga öylenmekçi bo'lsa uning nikohi uchun uning egalarining ma'qulligi shart qilinmaydi chunki payg'ambar alayhissalomning cho'kan o'zining nikoh ishida ilgirkilardan haqliqdir cho'kanni uning ixtiyorsiz qizini uning rayısız yotliq qilmanglar degan hadislari qizlarni mayli olay hech yotliq bo'lmagan bo'lsin mayli yotliq bo'lib qaytib kelgan cho'kan bo'lsin ularni ixtiyorsiz yotliq qilmaslikni va ular qo'shilmagan va turmush qurishga rozi bo'lmagan biriga ota onasining zo'rlab yotliq qilmaydiganligini ifodalaydi shofiy hanbali va maliki mazhablarning qiz cho'kanlarning yotliq bo'lishi uchun ota onasi yoki boshqa egilri qo'shilishi nikohning bog'linishining shartlaridan biri deb qaror qilganligi ayollarni asrash va ota onasining ma'qulligini olmasdan yomon yerga kelin bo'lib tushib qilib pushaymon qilib qolmasligi ko'zda tutilgan chunki ota onalarning tanlig'ini va qo'shilg'ini ko'p hollarda to'g'ri chiqadi ota onalar bolalar bilmaganlarni biladi va bolalarni kimlarga uylantirishnimi biladi shunga bu tarafdan aytganda ota onalarning roziligini va ma'qulligini olmasdan qizlarning o'z beshig'a ish ko'migini yaxshi jamiyatni ko'ryapmizki jamiyatni odamlarning xarakterini to'liq tushunib yetib bo'lolmagan sabiy qizlarning odamlarning xarakterini to'liq tushunib yetib bo'lamagan sabiy qizlarni ota onasining ruxsatsiz aldab elib oz vaqtdan keyinla tashlab yetadigan yoki ota onasining uydagi jannatdan do'zaxga elib berib xo'rlaydigan aldamchi arlarmi oz emas bu haqdagi echinishlik voqealarmi ko'p abu hanifaning mazhibida ayollarning erkinligi bir umr birga o'tadigan yaxshi kunlarda yomon kunlarda rohatda jafoda birga bo'ladigan umrlik hayot yo'ldoshini o'zlarining tanlash huquqini qo'g'dashni maqsad qiladi chunki ko'ryapmizki ba'zi ota onalar qizlarini o'zlarining tuqqanlarga yoki boylarga yoki mansabdorlarga zo'rlab beradi ular qizlarining baxt saodatini emas faqat o'zlarining manfaatlarini o'ylab shundoq qiladi bu qizlar baxtli bo'lamdi yoki talaysiz bo'lib qolamdi buning bilan hisoblashmaydi har ikki mazhabning o'rinliq taraflari bor musulmon odam har ikkisiga amal qilgan holda farzandlarining baxt saodati uchun tirishishi lozim ming yuz to'qson to'qqizinchi savol nikohning lavzlari qaysi javob nikohning lavzlari ar ayol har ikkisining o'z roziligi bilan turmush qurmoqchi bo'lganligini ifodalaydigan har qanday so'z iboralardir ayol erning nikohlanish talabini qabul qilganligini bildirgandan keyin ermi o'z zimmasiga olganligini bildirdi ayolning qabul qilganligini o'zi yoki uning vakili bildirdi ammo er kishi uni zimmasiga olganligini o'zi bevosita bildirdi nikohning iboralari o'tgan zamon fe'llari ya'ni oldim tagdim deganga o'xshash fe'llar bo'lishi lozim shuningdek talab bilan qabul oldim tagdim degan so'z bir o'rinda bo'lishi ikki so'zning o'ttirisida ko'p vaqt kutib orsig'i boshqa gaplar oralashib qolmasligi lozim nikoh bilan belgilanadigan ishlar 1200. ikki yuzinchi savol nikoh sababi bilan belgilanadigan ishlar qaysilar Nikah sababi bilan tuvandagi 3 narsa belgilanadi. Birinchi mehr, ikkinchi nafiqa, uchinchi meros. 1201 savol: Mehr degan nima? Javob: Mehri nikah sababi bilan erning ayolga berishga tegishli bo'lgan ma'lum miqdordagi moddiy haq pul demakdir. Mehri berishni er ayol ikkisi to'ydan burun shart qilgan bo'lsin yoki shart qilmagan bo'lsin, har holatda erning uni nikohdan keyinla ayoliga naq yoki yerimini naq yerimini nesiye berishi lozim mangish ko'z ikkinchi savol mahrining miqdori qanchalik javob mahri miqdorining oz yoki ko'pligining cheki yo'q mahri faqat erning iqtisodiy sharoitiga qarab bo'ladi to'ydan burun er taraf bilan ayol taraf o'zaro bitishgan mehri miqdori hisob qilinadi agar to'ydan burun ayolga mehr berishni putishmagan bo'lsa yoki putishgan bo'lsimi uning miqdorini tayinlamagan bo'lsa bu holatlarda er ayolga shu shaharda odat bo'lib eqiyotgan mehri o'lchami bo'yicha mehri beradi chunki mehri ayolning nikoh sababi bilan belgilangan tabiiy haqqidir Mehri miqdorining oddiy yenik bo'g'ini yaxshidir payg'ambar alayhissalomning tavsiyasimi mahrini eg'ir qilib yetib to'yni qiyinlashtirib qo'ymaslikdir Məhri pul mal beriş bilan ada tapqanidek mənavi mənfəət bilanmı ada tapıdı. Peyğəmbər alayhissalam bir sahabini o kəmbğal boğaşqa uning ayoliga berdigan məhri bədiliga ayoliga Qur'on o'qishni o'gitishini shart qilib o'ylantirgan. 1203-cü sual: Nafiqa degan nima? Javob: Nafiqa erning ayolning yemak-ichmak, kiyim-kechak va har qanday moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qamdash vazifasini o'z ustiga olib, uni ijro qilish demakdir. Әр әгер аялның юқырқы чықымларға бейқылық қылып, оны жайды ада қыланмаса, Аллахның алдыда күнәккар болуды. Bu holatda agar ayoli uning iqtisodidan o'zining hojatiga етерлік miqdorni оныңғы ko'rsatmasdan асымы оныңғы gunoh bo'lmaydi. Chunki ayolning барлық chiqimlari ерінің zimmasidadir. 104-chi savol: Meros degan nima? Javob: Meros birov vafot bo'lgandan keyin uning mol dunyosi va boshqama moddiy manfaatlarning uning varislariga yo'tkilishi demektir. Kandaklı bir kişi bir ayalığı nikah alınışı bilen, olanın ularning da bir birden miras ilişi huquqi belgelengen bolud. Miras bira o'lgandan keyin elenud. ya'ni er ayollardan qaysi burun vapat bo'lsa keyin keyingisi onun mirasını oladi Hatta nikahını bir birge yıkılaşmasının biri ölüp ketken bolsa keyin keyingisi Kur'an-Kerim'de belgelengen miqdor boyca onun mirasıdın oladi. mahram va nomahram huquqlari 1205 savol mahram degan kimlar javob mahram mayli er bo'lsin mayli ayol bo'lsin o'zining jo'risi va o'zi bilan nikohi bog'lanmaydigan yaqin tuqqanlari demakdir nomahram mayli er bo'lsin mayli ayol bo'lsin o'zining jo'risi emas yoki nikohi bog'lanmaydigan yaqin tuqqanlardan emas balki yot kishilardir ayolning mahramlari Оның ері ва өзі білән никай бағланмайдыған әр тұққалыр болып, шу аялның атысы, боғылыры, тағылыры, оғылыры, қиырындашлары, қиырындашларының оғылыры, қиын атысы, өгей дадысы, қызларының әрлері вә балағатки етмеген балыла қатарлықладыр. Әрінің мәхремлері, оның аялы ва өзі білән никай бағланмайдыған аял тұққалырдыр. Аялның кейініші ва сәпәр қылыштығы бәлгілемелі. Мың 206 savol. Musulmon ayolning kiyinishi qandoq bo'lishi kerak? Javob. Musulmon ayollarning boshlariga ro'mol ortib, sochlarini, bo'yinlarini va quloqlaridagi zinnatlarini yepib, uzun va ozodi kiyimlarni kiyib yurishi musulmonlikning shiori. Taqvolikning kiyimi, olijanobliqning belgisi, hurmat izzatning nishoni va go'zal axloqning dalilidir. Romal artish musulmon ayollarni har turlik razilliklardan, pastkashliklardan qo'g'digandek musulmon qizlarining g'oya numus va ishbat ichida texmi qadr qimmatlik ham ko'rkamlik bo'lishini kafolatlantirish bilan bir vaqtda ularni yomon oqibatlardan saqlab qoladi mana ikki yuz yettinchi savol ayol uydan sirtqa chiqish uchun erining ruxsatini olamdi javob bu mavzu tuvandiki uch masalani o'z ichiga oladi birinchi ayolning uydan chiqish uchun hamma hollarda erdan ruxsat so'rash kerak emas masalan ayol xizmat maktab bolalarning ishi yoki sirtdan uyiga lozimliq narsalarni mahallasidagi magazinlardan setib olish ota onasini qo'shnilarni ziyorat qilish uchun sirtqa chiqishga o'xshagan kundalik takrorlanib turadigan ishlarda eridan ruxsat so'rashga hojat bo'lmaydi ammo yiroqlarga yoki bozorlarga berish uchun erining ruxsatini olish kerak bo'ladi ikkinchi ayol agar eri tonimaydigan bir oilani ziyorat qilish yoki tuqqanlardan birasining uyida qo'nib qilish uchun uydan chiqmoqchi bo'lsa erining ruxsatini elish shartdir eri ruxsat qilmasa chiqmasligi lozim uchinchi ayol bir shahardan yana bir shaharga yoki bir davlatdan yana bir davlatga safar qilmoqchi bo'lsa garchi aeroplan bilan shu kuni yetib boradigan safar bo'lsimi erining ruxsatini ilishi va ishonchlik hamrohlar bilan berishi lozim ammo yo'lda to'xtab mehmonxonalarda qo'nib qoladigan yoki uch kundan ko'p vaqtda berib bo'ladigan uzun safarga eri yoki otisi yoki qarindoshlarining birasi bilan chiqmasa bo'lmaydi ming ikki yuz sakkizinchi savol ayol mahramsiz safarga chiqa olamdi javob payg'ambar alayhissalom ayollarning eri yoki otisi yoki qarindoshlardan iborat mahramlardan birasi yanada bo'lmasdan yolg'iz safarga chiqishning to'g'ri emasligini bayon qilib ayolning uch kunlikdan yiroq safarga mahramsiz chiqishi haromdir deb ko'rsatgan imom buxoriy va muslim rivoyat buningga binaan Anafi, Anbali mazhablari ayol 3 kunlikdan yiroq safarga mahramsiz chiqmaydi deydi. Shofi Maliki mazhablari ayol ishonchlik ayollarning hamrohligida mahramsiz safarga chiqsa bo'ladi deydi. Hozirgi zamon o'limolari ayollarni mahramsiz safarga chiqishdan to'sishdagi maqsad yo'ldagi amansizliklar edi. Zaman taraqqi qilib xotirjamlik umumlashdi. Шуңа хәзер аял ишенчлек аяллар группасының һәмралыгыда мәхрәмсез алдымы сәфәргә чыкса булады дип карар кылган. Дөнья ислам өлемалар иттифакы ва Европа фәтва ва тадқиқат кеңешенең фәтвасы. Мәхрәме юк аялның сәфәргә чыгыш мәсьәлесе. 1209 суал. Мәхрәме юк аял сәфәргә чыкмакчы булса кандай кылды? Җавап: eri yoki mahram bo'lolmaydigan yaqin tuqqani bo'lmagan ayol ishonchlik er ayollardan tashkillangan musulmon guruhining hamrohligida haj umri safarlarga mahramsiz chiqsa bo'ladi ayollarning erlar bilan qo'l ilishib ko'rish masalasi ming ikki yuz o'ninchi savol ayolning yot er bilan qo'l ilishib ko'rishishi durustmi javob payg'ambar alayhissalomning hech qanday bir yot ayol bilan qo'l ilishib ko'rishganligi sabit emas doktor yusuf al qardaviy yot ayol bilan yot erning qo'l ilishib ko'rish masalasiga mundoq deb javob bergan qadimda va hozirda hech qandaq bir o'lima ixtiloflashmaydigan va hamma birdek ittifoqqa kelgan ikki masalani o'tirib qo'yman ular mundoq birinchi er yoki ayol qaysi biri tarafdan jinsiy lazzat ilish maqsadida shahvat bilan qo'l ilishib ko'rishish er va ayol har ikkisi uchun haromdir shuningdek yomon oqibatning oldini olish zarur deydigan umumiy qoidaga asosan yomon niyat bayqalgan yoki ko'rguvchining kayfiyatidan shahvonlik ma'lum bo'lgan hollarda uni bilan qo'l ilishib ko'rish qat'iy haromdir hatto erning o'zining mahram tuqqanlaridan birasini tutishi halol ishlardan bo'lsinmi bu tutish uning shahvatini o'riltadigan ahvolda haromlik doirasiga kirib qoladi xususan ayolning boshqa ardim bo'lgan qizi yoki otasining ayoli yoki o'g'lining ayoli yoki o'zining qiynonisi yoki imildosh ochi singillari garchi arning mahramlaridan sanalsimi ularga qarta shahvat bilan qaraydigan arlami bor ikkinchi Әрнің әуесі qo'zg'almaydigan yashinib qolgan ayol bilan balog'atga yetmagan kichik qizning qo'lini tutib көріші joizdir